Baš super, stvarno. Za koliko Denis dolazi? Čekamo još 6 minuta, ako nema idemo. To je zadnje. I ovo je već previše, ali ok, čekat ćemo. Ok, čekajte i mene jedno 5 minuta. Pa šta radiš ti? Hoću ovaj da spremim radio, da mogu da pokažem. Aha. Damjan, jesi ti pisao ovaj, u pedu ovo poslednje? Da. To piše malo sve. Da, ja sam to pisao. Ja sam, ja, ja sam dodali si. A, moj? Pretpostavio sam da si ti, pošto linguistik tim, pa sam dodao tvoje ime tamo. Uh, e, je u redu, mislim, to još da to, to dvoje uh, ubacimo danas u sastanak. Da, da, u redu, samo htio da znam ko je. A, da, da, da gde bi se ja mogao negdje uh, prijaviti? Pa otvoriš tamo i vidiš ovaj, da piše unnamed, go, gornji desni ugao treba da piše i tu piše svoje ime. Otvori okay, opet da. taj. Sad mi samo kaže establishing connections. Pa hoće nekad tako da pukne. A. Dobro veče. O, dobro veče. Denis the Menis. Šta ima Ko snima? Što snima? Pa, pa eto, treba pa da, da počnemo. Deli se nedelja je. Pa znam, ovaj, gdje počnete ovaj, samo da je... Dakle, danas je 10. oktober. Čekaj, čekaj. Eksi u kanalu, ajdemo ti iznjakaj na temaš. Pa bi mogli da počnemo sastanak. Hoćemo li provjeravati mikrofone da svako kaže nešto o, o sebi ili odakle, čisto onako kratko? Denis je rekao da ovaj, nije tu pa ćemo krenuti od dane. Ana, tu si? Prisutna, prisutna. Ovo, ovaj, pa krenut ćemo sa predstavljanjem, pa čisto da kažeš nešto ukratko o sebi Pa idemo redom, krećemo od tebe pa naniže. Ok, ajmo. A, zovem se Ana, dolazim iz Skoplja, koordinator sam za makedonski čaptar. A, 29 mi godina, radim kao event manager, a u stvari radim sve što možem oko Zeitgeist. Što biste htjeli da drugo znate? <laughs> to je bilo to, znači ja sam Daniel mhm. Kovačević, dolazim iz Ljubljane, sam Slovinjan chapter e, koordinator, 34 mi godine, e, inače po zanimanju F&B menadžer, e, i to je to, radim sve što mogu sad za taj Zeitgeist, znači potrošim skoro, neću lagat, od 8 sati dnevno, 100% svaki dan nogomet igraš svaki dan za, za, za, za, za ovaj moment. Da to... Ivan iz Kule iz Srbije, koordinator chaptera i lingvistik tima za Srbiju, 24 godine, student, radim takođe šta stignem za ovaj, Zeitgeist toliko od mene. Dalje. Milana je tu? E, izvini, nisam gledao ko je na redu. Uh, Milan iz Crvenke, uh, koordinator development tima Srbija i non stop radim nešto za pokret. Evo, hoćeš kucati? Srđan. Dobro večer svima, moje ime je Bojan, Beograd, 27 godina, elektroinženjer sam po struci, Ovo, ovaj, trenutno vezano za mašine, CNC, programiranje i takve stvari. Mogu pomoći što se tiče mm, obnovljivih izvora energije i takvih stvari, znači to mi je trenutno zanimanje i tim se bavim u privatno vreme kad imam vremena naravno trenutno nisam uključen ni u kakve aktivnosti, a voleo bih biti. Kažem još jednom, znači mogu pomoći vezano za bilo kakve stvari koje se tiču obnovljivih izvora energije i takvih stvari. Dobro večer, ja sam Ivana, dolazim iz Hrvatske. E, trenutno sam na četvrte godini fakulteta za management i turizmu u Opatiji. E, mene isto tako imaju obnovljivi izbori energije, a i svijest, naročito ono širenje svijesti. Hvala. Dobro večer, ja sam Peđa iz Sremske Mitrovice, sam uh, otac, muž, radnik, uh, entuzijasta, u ovom pokretu sam nešto više od godinu dana. Radim sve pomalo, ništa konkretno koliko stignem, pomognem. Može još za Natašu da pročitam. Nataša Rzenšek, Slovenija Šentjur, 33 godine, slikarka, samostojna podjetnica. Da malo skočim. A ja sam samo iz Ljubljane. U pokretu sam već otprilike dve godine. Pomogao sam pokrenuti sajt e, cajdres.si, administracija e-maila. E, inače se bavim IT supportom i pokretom Pomožem koliko mogu. <laughs> Hvala. <clears throat> Zdravo, ja sam Petar. Možete me stati zvati. Živim u, Ljubljani, e, živim u Sloveniji, radim u Ljubljani kao nešto u IT-u, tako da to je moja profesija, inače 44 godine star, porodica, troje dece, vremena ne baš puno, ali aktivno navijam za, <laughs> za pokret Ako mogu da pomognem, pomoći ću. Ja sam Goran, Čanski Karlovci, Srbija, 41 godina. Tu sam, ne? <laughs> Pomoći ako šta budem znao mogu. <laughs> Saša, Saša, pa, da, da. Skorpion. Problemi sa optom, ne znam da on me isto isto čuje. Ja sebe ne čujem. Veoma loše čujem. Veoma loše, da. Goran, Sremski Karlovci, Srbija, 43 godine. Ko me zna, zna, ko ne zna, upoznaći možda. Saša? Hoću ja. Izvoli Višnja. Višnja, arhitekt iz Hrvatske u Zagrebu trenutno, u stvari trenutno živim već 20 godina, prije toga ispalo je super živ... Rodila sam se isto gdje Ivana, baš mi je drago da sam je našla. E, otkrila sam pokret na Facebooku, sviđa mi se sve što znam do sad o tome i ne znam, hoću promjenu zlo mi je od onog što vidim oko sebe. Nije pravedno, nije održivo, nije ništa. Eto, hvala. To je to. Denis, e, evo tako kjede. Mislim da Denisa već svi znamo, tako da možemo krenuti dalje. Jel može da pređemo onda na one sync ove, ovaj, a, agendu, kako vi kažu? <laughs> a, koji link je to? Evo za sve one koji ove, ovaj, nisu do sad videli, dole je link u onome što ćemo izneti na sastanku ko želi nešto da doda na to ili pored toga slobodno nek dopiše u samo ovaj, tamo u, u tekstu. Dakle, pr prva stavka koju ćemo pomenuti danas je film o kojem svi već onako pričamo veliko i vatane groznice groznica od njega, to je Moving Forward. Ove, ovaj, koji bi treba, trebao bi film da se pojavi negde u januaru, sledeće nedelje treba da ove, ovaj, sadrži sastanak s koordinatorima lingvistik timova i koordinatorima čeptera da bi se film preveo na vreme. Izbačen je trailer u samom pedu se vide linkovi za ovaj, preveden trailer na srpski jezik i na YouTube-u i na Dotsabu. To je to, ako neko ima neka pitanja, nek nastavi, krećemo opet od gore. Svaka čast. <laughs> Denis, jesi još u, u stanju jela? Izgleda jeste, Ana. Tu sam, prisjetno sam, slušam vas. O, ako imaš nešto novo da dodaš, izvoli. U vezi sa mog čaptera? U vezi filma, trenutno pričamo o, o filmu novom. Ne znam, nisam, nisam upoznata. Ana, ne slušaš nas. Jeste, odgovaram jedan vrlo bitan email, izvinite. Govorimo o trećeg dela filma ili o neki drugi film koji je isto bitan? O trećem delu filma. A, ok, imam novosti onda. A, danas sam konačno našla kontakt e, jednog direktora bioskopa koji bi želeo da prikazuje film. Um, iduće nedelje imam sastanak sa, sa, sa mom, mog tima i pričat ćemo a, o tome kako da raspodelimo zadatke da bi a, puno kinosala u, u Makedoniji prikazivali film i da bismo izašli iz Skuplja malo da se to prikazuje i nadvor uh, u manjim gradovima, pošto vidim da su, da su prilično aktivni. Um, imalo je event pre dve nedelje, uh, neka je slikarica u Prilepu prikazivala, prikazivala prvi deo filma Zeitgeist i baš sam se iznenadila, tako da probat ćemo da pokrijemo i te bioskope, nadvor od Skopje. Super, odlično. Odlično. Trebali bi mi već da počnemo sa kontaktiranjem bioskopa, to je ono što sam isto hteo da naglasim. Kogod da je u, u mogućnosti da kontaktira bilo koji bioskop ovaj, bilo gde samo nek navali, ne, nećemo mu ništa. Damjane? Da, isto ovde kod nas. Mi uh, sad u ponedeljak imamo, imamo isto dogovor sa dva bioskopa, uh, da, da se dogovorimo šta je kako i kak, kakva je procedura kod njih, šta je za nas dobro znak, to su ljudi koje znamo. Pored toga, Uh, napravit ćemo jedno 200 uh, novih maja i štampat uh, i, i probat uh, se opet sa nekim vezama uh, dobiti neku marketinšku kuću koja bi jako jeftino, e, probala napraviti stvarno profesionalnu promociju, ali o tome ćemo govoriti kasnije kad to stvari budu jasne, ali e, tu, tu, tu, to, to bi bilo što se tiče e, samog filma, prevedeno je isto, Pre, preveli smo sad ima na dotsap.com ima isto prevod na slovenski, to bi bilo to. Da men možeš neki link da ubaciš za, uh, za to što si naznačio sad tu taj uh, sign in, sync in? Uh, link, kakav link, za šta to? Preko si da Zvinite, je to prevedeno. Može samo redom. Može da, samo ljudima redom, izvinite. Da, ja se slažem tu s Milanom, pošalji mi privatan mesič. da ćemo ovako pričati. Zvoli Milane. Mm. Što se tiče filma, Nemam mnogo šta da dodam, treba da počnemo da radimo na tome, kao što Ivan rekao kogod zna nekoga ko ima bilo kakve veze sa bioskopom, pa makar i da radi u bioskopu, a onda verovatno zna nekoga ko je zadužen za prikazivanje filmova, nek kontaktira i samo ovaj da nas obavesti posle o tome i to je sve. Bojane, o, oduševio sam se kad sam malo pre čuo da si iz Beograda, jel bi mogao neki bioskop u Beogradu da kontaktiraš ili tako nešto? A ovako što je stvari, ovaj, pošto ne mogu da kažem da sam novo u priči, ja možda i nisam, o, ja sam iz Aranđelca, u Beogradu živim možda zadnjih 7-8 godina ili nešto, Upravo, znači dok ste pričali o ovome, razmišljao sam o toj temi, znači potrudit ću se ovih dana kad budem imao malo slobodnog vremena da odem do neke bioskopa da vidim kako stvari stoje. Pošto sam iz okoline Aranđelovca, razmišljao sam da napravim neku probu, to jest na otvorenom da probam da napravim nešto. Sa velikim projektorom ili platnom za početak, ono možda čak i 20-30 ljudi čisto eksperimentalno da vidim kako će to ići i sve ostalo. Imam tamo nekih prijatelja koji uh, što mišljenici, da kažemo, pa bih video s njima to organizirati, pošto ja tamo ne živim, kažem ti. A što se tiče Beograda, potrudit ću se ovaj, pa ću vidjeti šta mogu napraviti. Super, super, znaš što ćeš tu probom ovaj, morati da radiš sa dendumom, verovatno, jer dobit ćemo film tek kad bude sve gotovo i moramo ga puštati u bioskop. Ovaj, ako se tako dogovorimo, naravno. E, Ivano, Pa eto, ja isto nemam nikakvih novosti u vezi filma, ali rado bi se potrudila da probam naći znači, neki prostor ovdje, barem u ovom dijelu Hrvatske Istra, A Da li ćeš otkucati nešto? Možeš ponoviti? Pita sam Natašu da li želi da otkuca nešto, pošto je mikrofon na mute. Ok, onda stigli do peđe. O, što se tiče bioskopa, kod, kod mene ovde nema ni jedan bioskop, nažalost, tako da ćemo sačekati malo duže, vjerojatno dok se ne omogući e, skidanje filma, koliko sam shvatio da će e, to malo sačekati sa, sa filmovima sa, sa neta zbog učestvovanja filma na nekim festivalima i tako dalje. Inače, ovo u svakom slučaju je dobro došlo ako ima neko lično poznanstvo ili mogućnosti da kontaktira nekog iz, bioskop, iz nekog bioskopa, ali bi predložio možda da se kasnije kada završimo rad na, na, na sajtu oficijalnom našem, da se sa njega, pošto će izgledati uput uputi neki cirkular ili, ili nekoliko mailova na adrese svih bioskopa, pa možda nešto prođe od toga da vidimo ili će delovati dosta profesionalnije i nego da se privatno ovako raspitujemo negde normalno, ako ima neko jače poznanstvo može da prođe, a ovako bi trebali to profesionalni ispred nečega da se uputi neki zahtev, predlog i nešto pa da čujemo da li će neko odgovoriti na to. E, inače, što se tiče trailera, ja sam uradio na početak, interesuo interesovao me samo da li da se prevodi naslov uopšte ili da se ne prevodi na kraju filma onaj ovo, pošto ne znam kakav je zvaničan star, stav ovog globalnog lingvistik tima, e, ja nisam se upuštao u to da ga, da ga sam prevodim, a to bi čeo, hteo da čujem možda od Ivana je nešto. Pa ja sam ovaj, završio taj prevod, to još proverio sam to i preveo sam, nikog nisam ništa pitao, nažalost. Sad shvatam da se možda i treba da pitam, ali nije bilo ni na Google grupi ove ovaj, mailove što razmenjujemo, niko nije čak ni potegao to pitanje, tako da verujem da je to sasvim normalno prevesti. Ove, ovaj, tako da to je to. Ove, ovaj, samo E, da, e, meni je Damen sad već e, dao taj link, sam samo pitao na .sabu gde se nalazi taj official trailer. Inače, ja sam se isto sjetio da imam jednu prijateljicu koja radi u tušu i onaj koordinator za taj program koji imaju tuš mobilu, mislim tuš kompleks koji isto ima neke kinodvorane, dvorane, pa ću se raspitati ako je možda interesantno da bi isto i mi u Sloveniji e, napravili neku prezentaciju tako. inače, taj sastanak u vezi filma će verovatno biti u toku sledeće nedelje, da li ovo, ovaj, samo prikazivanja, da li što se tiče samog prikazivanja ili prevođenja, ne, za prevođenje znam da hoće, ali da li za prikazivanje ne znam, sve treba da dobijemo ove ovaj, neke potvrde koje treba da potpišemo od Pitera, ovaj, koordinator i lingvistike i chaptera i čega god. Tako da ćemo detaljnije znati sledeće nedelje verovatno, ovaj, ali divno što, što će biti verovatno kod nas u bioskopu. Statis je na way biker. Mm, biker da... Ok. Saša. Alo? Da li me čujete? Чуваме, чуваме, звали. Зовем се Стефан из Копля. Имам 14 година. Моментално съм аматър ентузиаста и най-више радим на Фейсбуку. Радо би допринал. Било с чему. Саша, хочеш ти нещо да кажеш? <laughs> Не чуеш се. Не чуя се. ti tiku moraš da držiš pritisnutu kad želiš da pričaš. Evo jesam, bio sad drža držao pa mi se pojavi nešto drugo, nemam pojma. Ovaj, što se tiče doprinjašenja, ovaj, e, ja sam udaljen, znači ja sam ovde skroz na jugu Hrvatske, mogu vam pomoći recimo online, znači prijevodi nešto tako. A što se tiče ovo uživo okupljena ili nešto javno to možda za neki e, dvije godine u Zagrebu bar e, kad ja budem na fakultet tako bude sreće. Super, super, svako radi ono što može. E, Višnja? Vezano na film ili? Da, da, film. Ja sam u stvari ovako moram priznat da se ja tek se upoznajem uopće sa djelatnošću i nemam nešto pametno za doprinjeti, u stvari hoću vidjeti šta mogu, pa ću zato sve kontakte skupljam. Voljela bih doprinjeti, ali u stvari se uopće učim kako komuniciramo s obzirom da smo udaljeni. Drago mi je da, da sve radi i izvještavat ću vas na neki način čim se orijentiram. Hvala. Denise, što nas Denise, imaš što da kažeš za taj film? Ne, ne, ne, ništa. Dobro, čekamo Ivana pa idemo dalje. Dakle, prošle nedelje je registrovan oficijalni ovaj, sajt za chapter, registrovan je domen, sajt još nije gotov, oko ne, neke tehnički stvari su završene, treba još da se prevede i da detaljno i temeljno prevodimo sve, ostalo još dosta toga, ne mogu ništa da obećavam kad će biti gotovo, radimo svaki dan na njemu, svaki dan nešto ubacujemo. Kao što rekoh, domen je registrovan, trebalo bi da se registruje i e, da se registruje da se uplati hosting. Našli smo Milan i ja nekih 600 dinara je ovaj, godišnja cena toga, to je najjeftiniji koji ima kod nas, kogod je voljan da učestvuje ovako naučano, nek se obrati Milanu, o, pošto nemamo žiro račun ili tako nešto, što novac šaljamo preko pošte, o, ovaj, nek doda svoje ime tu pa se dogovorite s Milanom oko toga o, ovaj, ko, na koliko delova da se podeli tih bednih 600 dinara koje nemamo. O, ovaj, to je to što se toga tiče i sada bi prepustio reč Milanu da vam predstavi radio koji smo podigli pre neki dan. Samo sekund, izvinjam se. Evo ovako, pošto uh, želimo da napravimo radio emisiju, uh, prvo smo hteli da imamo blog talk radio kao i većina njih, ali tu smo naišli na dosta problema, uh, tako da smo došli do neke druge opcije koja možda čak i bolja. Trenutno imamo online radio koji je u mogućnosti da emituje 24.7, znači E, ostalo zavisi od nas koliko ćemo emitovati. U planu je da se drže emisije, povremeno e, najave za emisije će biti na e, sajtu i na Facebooku, bit će linkovi da se može slušati iz Vinampa ili već koji player koristite, ali također može se slušati i sa dve različite lokacije na internetu na, dakle nema nikakve potrebe da skidate bilo šta. Pored emisija a, koje, u kojima ćemo izveštavati šta se dešava, šta se novo radi u pokretu a, i ostale informativne emisije, tu će a, verovatno biti i neka uključenja a, preko Skype-a. zatim, a, Šta još? A, možete se prenositi i a, sastanci preko radija takođe. A, naravno, u pauzama će verovatno ići neka muzika. Adrese da za a, trenutno samo radio lokacija, posle će biti na sajtu da se sine za slušanje preko vina, pa možete da vidite u ovom padu koji je Ivan okačio. Evo još jednom adrese. E, ko želi da učestvuje u e, razgovorima preko Skype-a, a može da nas doda na tzm serbia e, to je username a, e, da li, Ivane da li sam nešto zaboravio možda Ivan je bio otvrtan, ali mislim da, da nisi ništa zaboravio da je to to Ok, onda trebali da nastavimo. Ajde idemo redom neka pitanja u vezi radija od Denisa. Denise? E, jedem još u ovaj tako. Prijatno, prijatno. Ja se ja Izvinjam se samo da se ubacim, a ako želite trenutno mogu ovaj samo muziku da pustim da vidite kako radi, da li vam radi i imate li neke probleme, pošto ne mogu sada tamo na mikrofon jer sam već ovde. Može, može. Ana, imaš li nešto da pitaš? Dodaš? Pokušavam da se ubacu. Damjane? A, ništa, ništa naročno. Ništa, hvala. Nenade. Mhm. Srđan. Bojan. Around the World. <laughs> Jel se taj svira sad? A, za sekund, samo evo odmah će ići. Ivana, imaš li neko pitanje u vezi radije, da li bi želela možda u emisijama da učestvaš ili tako, to važi za sve? Da, slušaj se odlično. Around the world, around the world. E, evo, radi, radi, naučio se muzika i imam želju naravno učestvovati. Dobra ideja. Milana je da izbaci samo Skype koji je za, koji će biti za radio i mm, Peđa. Mm, super, radi, odlično radi. E, super ideje koliko budemo mogli doprineti za emisije. E, možda bi mogli otvoriti, e, u principu trebalo bi kada se sajt pokrene da se pokrene malo više i forum i možda tamo otvoriti neku temu vezano za radio gde bi ostavljali predloge za emisije, za teme ili za nešto drugo što bi se onda uzelo neko razmatranje i tako slično. Znači da imamo neko mesto gde bi mogli ostavljati predloge i neke ideje, a onda konkretno kontaktirati sa Milanom ili ko bude nadležan baš za, za emisije i ostalo jedno pitanje ako može. E, znači ako razumem, e, moći ćemo i ove sastanke da imitujemo putem e, radija. Da, da, ovaj, nismo još trebali ništa da od toga, ali trebalo bi da može. Super, mogli, ako, ako sistem omogućava, Denis ako može, molim. <laughs> da bi se stavila neka malo la, uh, lakše za zapamtit e, domena, znači ne znam, radio, tačka, ne znam, nešto dalje. I, I to će biti u mogućnosti, nisam stručan da odgovorim na to Milanje bolje, ali mislim da je ovaj, kada registrujemo hosting, da će tada moći nek Milan potvrdi. Tačnije kada uplatimo hosting. Milan pušta muziku pa ne čuje. evo izvinjavam se, nešto sam oba, mogu sam sad na pitanja. O, gdje sam podešavao, znači sad je moguće da ga čujete na obe adrese. A, što se tiče prikupljanja, a, napišite samo imena na... A, ja sam prije htio samo jedan predlog da dam, a, pošto već a, imamo registrovanu ovu domenu a, to je bio poklon jednog e, člana kojeg sad nema tu, e, znači zeitgeistbalkan.eu, e, ta domen možemo slobodno da pokoristimo i za neke od ovih temporary domena, znači dok se, dok se ne organiziramo i skupimo te pare, možemo i taj, tu adresu da koristimo. Izvinjavam se, ovaj, prekidao sam se za, zbog radija. A, što se tiče a, da prikupljanja, ostavite samo imena na onom pedu koji smo već okačili, pa ću vas ja kontaktirati. A, na Skype a, dodajte kod želi da učestvuje ili bilo šta u vezi radija. Uh, što se tiče tih uh, lakših adresa, to će biti sigurno samo da rešimo znači to pitanje hostinga, uh, tamo će se nalaziti i mogućnost da se sluša znači sa našeg ovog sajta i da se skinu playliste i sve. A, a šta sam još hteo da kažem? Ništa nas ne Trebalo da smo stali kod bajkera. Saša. Škorpion. Nešto lezi radija. O, nisam u toku. Izvinjam se. Pričali, o, pričali smo o radio adresi koju smo otvorili, koja će biti mogućnost da prenosi sastanke, da ćemo moći da organizujemo uživo emisije, da puštamo muziku i da iznosimo neke činjenice za širu javnost pa imaš li neka pitanja u vezi tog radija? A, vidite ovako, ja sam vam rekao, ja sam amater entuzijasta, e, Ana mi je prijatelj na Facebooku, pa ćemo ona informirati u vezi, čega, u vezi svega. Okej. Ok, ok, nije problem, nego ovde smo svi da, da učestvujemo i svi da predlažemo, svi da dajemo ideje, pa ove, ne, nemam potrebe da bilo ko bude isključen bio entuzijasta samo ili neki profesionalac, nije apsolutno bitno. Višnja? Ja se isto orijentiram. U stvari zašto nas, vas nema više? Mislim, to je, ja sam, e, ajmo reći, upala među vas kao baš ljude koji rade aktivno na promoviranju ideja Sidecasta ili gdje su drugi ljudi? Spavaju, spavaju još. Znači ima Ima njih koji su bili pa su ošli pa su sad neko vreme odsutni, jako puno ima simpatizera, mislim da je to najviše njih, znači ljudi koji te podržavaju, ali stvarno nemaju vremena i nemaju želje raditi. Um, da. da, jer uh, jedna od tih stvari je, baš kao što se ovdje događa u Sloveniji, puno ljudi uh, radilo je zanat za, za ljude, uh, da serviraju ljude u bilo kojem načinu. Jako teško nađu sebe u toj priči, mada je podržavaju. Drugi razlog je da neki je, misle da, da je da je ovaj program, mislim, da zbog ovog programa mo, mogu špionirati, ne znam ko, neka američka vlada, odnosno imaš i takvih, tako da zbog jako puno različitih stvari ljudi ne dolaze se ovde, ako je to official, ako je to official program koji se Zeitgeist koristi, Znači, mi smo ovde koji smo aktivni i ako oni koji ne dođu gore od nas koji smo ovde, očekuje se da im prenesemo uh, via uh, lokalnim internetnim stranicama ili fizički, znači da se na takav način uh, kontaktira ljude koji ne dolaze gore. Izvinjam se, ali možemo li da ostavimo ovakva pitanja za kraj sastanka da se držimo sada plana? sorry, prvi put mi je. Opraštamo. <laughs> Ovo, ovaj, ajde, četko, o, ovaj, pošto smo pričali o radiju, nisi o, ovaj, bio dok smo tu, pa ćemo tu preskočiti ovaj krug, ali sledeći ćeš biti uključen. O, sledeće je, ovaj, ako otvorite ovaj pad, imate linkove za brošure, flyere i ostali materijal koji smo spremili za štampanje. On je trenutno prilagođen samo za ovaj, srpski chapter, to je, to je flyer gde idu četiri komada na A4 ovaj, format papira, jednostrani plakat A4 formata sa linkovima na naših sajtova, nas chapter i brošura jedna onako sa kratkim opisima resursno bazirane ekonomije, Venus projekta, nekim problemima i tako, onako naj, naj, najkraće moguće. Na, linkovi se nalaze trenutno samo za Srbiju, vrlo lako mogu poslati materijal da se to preradi, da se promene linkovi za bilo koju državu iz regiona ili ovo, ovaj, mo mogu poslati i da se prepravi tekst ako je u pitanju makedonski ili slovenski, slovenački, pardon. Ovo, ovaj, sa, samo se obratite ili na Skype ili na mail ili Facebook, gde god da me možete naći. Ovo, ovaj, Tako da izvolite pitanja. A jel možemo da uradimo jedan e, jugoslovenski recimo i da onda linkamo sve države tamo pa da smo mogli vidjeti šta se dešava u drugih država. Kao što je onaj pad za ideje oko, oko promocije filma. Svi su čak prilinkani na jedan, na jedan globalni pad. Može ovaj da rešimo ovo pitanje, uh, nastavit ćemo nešto uh, na tom, pošto sam ja ima neke predloge. Za sada se držimo ovih uh, flyera tada. Ok, super. Hajde da prozivam redom, da li ima neko uh, nešto da pita u vezi plakata i flyera ili mu treba materijal. Denise? Um, mi već imamo ovaj novi proizvod ovaj svih tih flyera, samo što su samo ljepljivi ovaj, tako da ovaj, neće biti kao flyeri, kao flyeri već, ali, al, imat ćemo i novih flyera, ovaj, sad pravimo na novom dizajnu uh, novih taj, ti za zide što ćemo dijeliti, znači na svakako treba već ovaj, nadznači reklamaciju dobu i flyere dobu za za moving forward, ono, zanakav dizajn je dobro došao. Da, zaboravio sam još nešto da napomenem i opet sam zaboravio. <laughs> oh. Da, bilo, bilo bi dobro da ovaj, te flyere da vi preuzmu i da ih štampaju koliko god mogu, kogo da ima štampač neko odštampa 10 komada dnevno, neko ostavi autobus ako putuje na posao ovaj, autobusom, nek ostaje u kafiću, ako voli u kafiću da popije kafu, 10 komada, koliko god može, ali svaki dan dostavi da makar i jedan flyer gde god da ide, gde god da se nalazi, to je ono što najmanje možemo svi da uradimo, ovaj, i ovaj, tako da čak i za one koji nemaju puno vremena da budu online, da sede na Teamspeaku ili da rade na nekim većim projektima koji zahtevaju više vremena, to je nešto što možemo svi da uradimo. O, Milene, nešto u vezi flajera. U stvari Damjan i Jana, izvinite, pogubljen sam Ana, ko Ane smo stali. Pa mislim da je to sjajna ideja i mislim da, da ću da ih uh, prozivam <laughs> koji je koliko flyera dnevno ostavio i gde. Radimo mi, mi to nešto slično, ali mislim da su uh, flyeri malo manje efikasniji nego posteri, jer da su posteri skuplji i sve to. Radili smo neke postere oko zideja i mislim da, da su bili puno više efikasni. E sada ne možeš ih lepiti gde god stigneš, ali, ali su ok, tako da u redu vam je ideja, mislim da, mislim da, da ima, ima impakta mi fare uh, ekstra dilamo, znači kad ih dajemo, znači stavimo unutra CD, uh, CD od uh, ovoga adenduma i unutra znači dane informacije znači gdje mogu da se obrate znači u lokalni znači četar znači ovaj dajemo on, unutra skrate informacije ovaj na flyerima tako da ljudi znaju ovaj gdje se mogu obratiti ovaj ako se znači da obrate. Daniel Da, ja bi, ja bi tu stvarno dodao da što se tiče našeg iskustva ove prošle godine, godine i pol, vidjeli smo da sa flyeri nismo postigli baš puno, baš zbog toga jer živimo u te dobi informacija, pa ljudi nešto vide pa mogu za dva dana zaboraviti. Zato smo mi skužili da je CD jako uh, bitan i jako atraktivan, jer ako, ako imaš za 4 eura kupiš 100 komada tih uh, ovoja uh, gdje staviš CD i flyer i kad to pustiš ljudi 100% uzimaju i više ili manje, mislim da smo i radili neki izračun od 70 do, 70, uh, do 75% ljudi pogledaju taj CD uh, i stvarno veći efekat i ne znam da li puno košta ako se dodaje još jedan CD pored, e, znači to, to, flyer tu dobiva jako veću, jako veću uh, uh, efikasnost ako je priložen taj CD i onda svaki uzme i stavi u torbu i doma kad je miran ili na WC-u kad je mirno pročita mirno i to je to, mislim da, da, da je tu potrebno stvarno staviti koji CD uh, pored uh, sa addendumom ili DVD sa adendumom, sa prvim dijelom Who Killed Electric Car smo mi stavili gore i Kolepsija, mislim da su bile, da je bila baš zbirka tih filmova koji su išli na DVD i uh, stvarno se skazalo super. Milan? A, prvo da napomenem nešto što je Ivan zaboravio, što se tiče onih prospekata, njih štampate, znači po jednu stranicu na svaku stranicu A4 papira, posle presavijete i o, dobijete u stvari prospekt. O, e, ima tačno kuda može da se presavije o, po onim sredinama, samo o, obratite pažnju ako budete štampali, a, e, morate obavezno da stavite izlaz papira u podešavanjima štampača da bude A4 i tako ćete dobiti dobar prospekat. E, sem toga, ovo ideja za DVD-eve nije loša, tako da bi moglo i to da se primetnije, ali eto, bar ti flyeri, ako ništa drugo. I mislim da je to to što se tiče ove teme. Nenade, možda ovo, po, pokušat ću. Hej, ko se to smije iza tvojih leđa? A ček pogodi. Ajmo red, rad i disciplina. Srđene. imat ćemo u vidu. Bojana? Kratko, kratko pitanje, gde mogu downloadovati da te stvari? Pošto imam mogućnost za štampu u malo većim količinama. Izvini, možeš ponoviti pitanje, nisam razumeo. Load samo da mogu da skinem. Eto ti ovaj tu na pedu imaš slike i pdf failove koje možeš da skineš i još štampaš od reda 27 do 31, tačno 29, 30 i 31 linkovi za download. Ček, ček, malo ne kapiram to. Hvala. Ej, uh, pozdrav. Ove, ovaj, došli smo do Ivana, da, dalje. E, ovako, u vezi flyera i tih e, DVD-ova, e, ja sam voljna napraviti flyere, ali sami da li moraju biti znači isti onakvi kakvi, e, kakvi ste vi već napravili ili ste na nešto svoje dodati možda još? Ne, ne, ne potrebe da budu isti, ovo je samo predlog, mi smo napravili, ako neko hoće to da iskoristi, neka izvoli, ali naravno kogo ima ideju neku ili ovo, želi nešto drugačije, slobodan je da napravi. E, evo možda, može onda, ovaj, ja ću to na, napraviti, a, a kako idem a, ovaj sljedeći vikend u Zagreb, e, mogla bi se naći sa Višnjom ili još nekim, pa da te flyere podijelimo i tamo. Super. Neće ništa. Samo? Eto, ja sam dopisao tamo u pedu, e, ja sam već pre neko vreme e, razmišljao o tom problemu kako da birati ove media fajlove, pošto neki uh, source fileovi za Photoshop mogu da narastu na poprilične količine, tako da sem napravio jedan sajt, uh, napisao sam ga tamo unutra. Uh, tu gore su za sada samo dva fajla i to su dokumenti uh, za Photoshop uh, od onog plakata kojeg sad ima Damjan. Uh, to je onaj uh, Zeitgeist uh, plakat uh, 4 metre. Uh, Tako da sa tim fajlom stvarno možeš e, da napraviš, ne znam, kod, e, kod nekog e, koji printa dimenzije koje ti odgovaraju, tako da može se i to upotrebiti. Super, hvala. Škorpion? Ne javlja se, pa ćemo preći višnju. Ja pokušavam s Ivanom sad se dogovoriti. E, Ivana? Ivana? Da, ja mi ćemo to ovaj na privatno. Ok, to je onda to što smo ovo, ovaj, Milan i ja spremili. Osim, da, Cvetka sam preskočio, izvinjavam se. Cvetko, imaš li nešto dodati? Uh. Pa da, slušao sam, sam e, vaša rasprava sa, sa ovim e, tiskovinama. E, da li imate, imate kakve, ono, šta ste radili u akciji sa, sa ovim materijalima? Ima ih puno i, i svi koji smo bili u ideji imali smo nešto od toga, nešto je, nešto je stvario. Mislim, kak, kakve akcije... Kakve akcije u promjenama stvarite u, u barkama? Ja, ja verujem da bi o tome mogla da ti pričam <laughs> ovaj, čitav dan, ali nije, nije tema na, za sastanak sada, tako da bi te molio da dođeš ovaj, ne, nekad ovako na Teamspeak u, kada nije vreme sastanka I, ili posle sastanka ovaj, sad bi želeo kažem Milan i ja što smo imali da na za ovaj sastanak ovaj. završili smo osim ako nema još nešto ako ima nek doda posle mene ako ne Damjan je nešto dodao u ped, pa nek izvoli. Milan ima još nešto da doda. Uh, e, Sjetio sam se šta sam hteo da kažem. Ko želi da učestvuje za hosting, nek napiše svoje ime tamo na pedu, odmah ispod toga gde smo pisali o hostingu, znači to je na početku samom otprilike. Uh, a što se tiče ovog Balkan sajta, da li ćemo to sada ili posle Damjana? Pa možeš izneti, što se mene tiče, možeš i to izneti. Ok, ovaj, pošto mislim da je samo pomenuo da imate neki domen. ja sam nešto razmišljao da bi bilo lepo da se mi okupimo kao neki oficijalni Balkan. Mislim, oficijalni, ali bar da ima linkova do ostalim sajtovima i uh, ne znam, neke osnovne informacije. Pošto ima nas dosta koji pričaju istim jezikom, mislim, uglavnom se svi razumemo, pa da ne bi bila loša ideja. Pa, ne da vidim da ima, ali kažem treba srediti. Pa, da, što se tiče tog domena zeitgeistbalkan.eu, e, to je bio jedan brainstorming koji smo imali tu e, na Teamspeaku i bilo je ono baš u, u tom smislu da se napravi neki sajt na kojem će se linkovat e, na sve te oficijelne sajtove, pošto zvanični stav Zeitgeist Movementa je da e, ne možemo imati oficijalan sajt e, ako je to neka fiktivna zemlja, znači treba da, da je priznata zemlja i Jugoslavija <laughs> nažalost to više nije, ali Lokacijsko Balkan je veoma zanimljiv, e, baš zbog toga što si napomenuo, razumemo se i možemo da, da krenemo sa tim našim uh, akcijama na još na jedan viši nivo, na još jednu razinu. Da, ovaj, upravo to. Zajgest je dopustio jedino uh, e, Arabic chapter koji je jedini chapter koji stvari nije država samo zbog njihove specifične situacije da to Tamo još uvek u mnogim državama i zabranjeno, čak neki su išli u zatvor i tako dalje, ali ne bih sad o tome, znači ovaj sajt bi trebao malo da se sredi, samo me zanima ko je trenutno vlasnik toga, pošto imam vremena, mogu da ga sredim, pa ako želite možemo da sredimo, znači da napravimo linkove ka ostalim sajtovima, neke osnovne informacije koje su iste za sve nas i možda čak i neke zajedničke akcije posle da organizujemo koje će se nalaziti na tom sajtu. Mislim, to su velike mogućnosti, a bilo bi ipak fino. E, što se tiče e, vlasništva e, tog sajta, znači domenu je registrovao taj dečko koji živi u Švajcarskoj, e, ja sam zaboravio kako se zove, ako neko zna možda. Mislim da je isto Denis e, se zove. Da, e, pa nema ni veze, znači Denis je registrao taj, taj domen, hosting je kod njega, on se inače isto bavi nešto web developmentom, tako da taj hosting imamo negde u Švajcarskoj. A za, sam, e, za samu administraciju ja imam, e, da mislim da samo treba da proverim dostup do DNS-a, tako da pod domene i e, slične stvari u vezi toga mogu ja da sredim, a za sam sajt mislim da isto imam administrativni dostup, ali nemam dostupa do FTP servera, tako da do samog hostinga E, mislim, ne, imamo dostup samo preko e, Drupal e, administrativnog dostupa, za ostalo bi, bi se trebali obratiti na Denisa. A pa, koga zna, bilo bi fino da ga uh, pozove, da održimo ovde jedan sastanak. Ja sam voljan da ga sredim, ali ovaj, isto kao što je prošao i naš sajt, Treb, po meni trebalo bi ga prebaciti u džumlu prvo i srediti uh, da je potpuno operativan, da se može redovno updateovati, dati uh, pristup koordinatorima pojedinačnih država, znači koji uh, sređuju i njihove sajtove, da mogu da dopunjavaju neke stvari i znači nije problem da ga sredim i drugačije da izgleda i sve i da to radi kako treba, samo znači prvo treba videti sa vama ostalima da li želite to i treba videti sa njim. Ja bih tu samo izneo uh, to da uh, stvarno super što sve slažem se, ali ja sam uvijek malo, uh, malo mislim o tome da si ne bi ti Milane previše tog eh, nakupio na glavu, znači voditi jedan sajt, pa još jedan sajt, pa slovenski sajt, eh, mada se slažem, još jednom ponavljam, slažem se sa Balkan sajtom 100%, jako se slažem, samo gledajte da vam ne, ne bude to uzimalo, uzimalo onda previše vremena, pa da ne bude vremena za druge stvari. Samo toliko opaska, ništa ne želim kritizirati, samo toliko da imate to na znanju. Ok, naravno, mislim, postoji neka lista kojom trenutno moram da radim jednostavno jer ne mogu sve da postignem, tako da otprilike nešto ima svoj prioritet, nešto malo kasnije ide, ali ovaj bi se mogao relativno brzo sriti i zato ovaj pristajem na to, ali naravno ako bi neko htio da pomogne. A što se mene tiče, ja, ja sam potpuno za to da, da se e, stvar preradi, mislim, preradi. Znači ako je neko spreman e, pre, preuzet e, odgovornost da, da će se to održavat, e, ja mislim da, da onda samo tehnički da se dogovorimo kako ćemo to izvesti. Što se mene tiče, nije problem da ga sredim, instaliram sve to, da ga dovedem u operativno stanje, u ono stanje kakvim želimo da bude, a od održavanja znači E, mogu one neke bitne stvari, a e, trebalo bi dati znači, koordinatorima svih država pristup da oni mogu da sređuju te dnevne neke vesti i, ili šta se već radi. Mislim, isti oni ljudi koji održavaju i te njihove sajtove, znači, i to je to onda. Tako bi trebalo da funkcioniše. Imam jedno samo kratko pitanje, ako nije problem pošto moje neko, is, e, moje neko iskreno mišljenje mislim da smo malo pretrpani što se tiče sajtova. Sad već imamo 3-4 komada gde non stop možeš ići E, ne radi se o nama koji znamo i koji smo u ovoj celoj priči, već se radi o novim ljudima možda koji tek ulaze u ovu celu priču da mogu naći neke, da kažemo, sveobuhvatne informacije. Znači da ne moraju tipa ići na e, pokret, pokret u duhu vremena, pa na zegispokret.com, pa na tzmrs.org ili balkan.eu, da, znači da se nađe neko jedno mesto možda ili dva eventualno, znači jedna zemlja, svoja zemlja, recimo konkretno samo za Srbiju i plus Balkan koji objedinjuje sve ovde. Mislim da je malo previše, malo previše ima toga. Možda grešim. Mogu li ovaj samo nešto da dodam? Izvini srđene, nisam vidio da si počeo da pričaš. Ajde, završi ja. Ok, što se tiče toga, znači, uh, ja sam upravo zbog toga i počeo da radim TZMRS, da uh, novi korisnici mogu na uh, što manje mesta da odu, a da se snađu, Znači, ne treba nam 50 sajtova i zbog toga sam iz ovaj sajt sada da se na njemu samo okupimo i ništa drugo. Znači, ne, ne treba na njemu non stop zapadivati šta se desilo u pojedinačnim čepterima, ali treba ovaj bar dati linkove i osnovne informacije o ostalim čepterima koji se nalaze u, na Balkanu. Tačnije ova XU. Uh, šta još? Uh, Da se razumemo, eh, TZMRS je trenutno jedini oficijalni srpski sajt. Eh, Zeitgeist pokret je isto, eh, on je isto Balkan, ali on, on je neoficijalan i nije priznat od strane pokreta i to je najveći problem. A pokret u duhu vremena trenutno nema ništa tamo i čim dobijemo te parametre koje već čekamo duže vremena, pokret, na duhu, pokret u duhu vremena će u stvari voditi na isti sajt uh, koji je tzmrs. Znači samo će moći sa dve adrese da se ode, ali na isti sajt. I to je to. Ako mogu još ja da dodam nešto, e, ja razumem vašu brigu zbog tih sajtova koji se pojavljuju, ali e, to nije problem, to je samo to je pozitivna stvar, pošto treba imati u vidu i optimizaciju za, za tražilice. Znači ti, ti možeš puno nekog prometa dovesti na taj sajt samo zbog toga što će ljudi zapamtiti kako nešto da se potraži. Ne? I to što ste rekli sad, e, ja se potpuno slažem, keep it simple, ali još uvek e, imamo mogućnost da, da napravimo ne, neku segregaciju, e, jer imate ljudi koji će dolaziti po informacije, a imamo ljudi koji su aktivisti, koji treba nešto da rade i sad da imamo tu različite stranice, ja mislim da je to sasvim logično. Ne, o, ok, mislim svi treba da imaju svoju stranicu, svaka država i to, ali ne treba jedna država da ima pet stranica, to je totalno bespotrebno i to nije pozitivna stvar, to je onda uh, razdvajanje ljudi, mislim treba da se svi nađemo uh, na isto mesto, a uh, Što se tiče na ovog sajta, znači bukvalno samo treba da pokaže da imaju i druge države svoje sajtove, jednostavno neki uvod pa dalje da se informišu, pošto ima neko može videti na, ne znam, na nekom skupu, recimo došao je, evo sada iz nekog ličnog iskustva govorim, došao neko, ne znam, iz Hrvatske na Exit i vidi link za sajt i vidi da je to samo sajt, ali ako bi opet mogli da tamo nađu i svoj sajt i da se onda e, zatim više upute. A što se tiče a, e, davanja linkova, znači treba se držati samo oficijalnih, a ako dodajete Zeitgeist pokret, E, ili ga dajete nekom kao link, obavezno naglasite da to nije oficijalni sajt i prvo dajte oficijalni. Bilo bi dobro ako, ako ima oficijalni sajt, pa se onda nekako iz oficijalnog sajta sam svako odluči da ide pod neki pod sajt ili neki, neki sub, uh, sub stranice, ne znam kako da kažem. To bi bilo redno, ali stvarno uh, moje mišljenje, ako ja fizički uh, izlazim prema ljudima gdje iznesem u jednom satu za nekoga totalno nove informacije, totalno neku novu, novo, novo viđenje sistema i to. Ljudi će biti opterećeni već time što smo im rekli i ako imaš samo jedan www eh, gdje mogu doći eh, gore, eh, bit će jako simpel za njih i, i baš zbog toga E, mislim da, da, da, da je to bolje. Ako zamislite da ste negdje i prvi, ču, prvi put čujete za Venus Project, prvi, ču, e, prvi put čujete za Zeitgeist priču, prvi put saznate kako je, ova, kako je sistem u kurcu i to i onda imate tamo jedno pet, odnosno tri, četiri mailova. Izgubi, mislim, postaneš previše, e, kako se kaže, uh, izmeden, kako se kaže, izmeden, uh, ne znam... Uh, zbunjen, zbunjen. Da, zbunjen. Da, zbunjen. Da, zbunjen, da, i to je ono što mi ne trebamo, mi trebamo samo taj, ne znam, davinusproject.com i, i, i taj oficijalni regionalni sajt. Neka onda iz tog oficijalnog sajta pređeš u tom sajtu u neke druge sub-sajtove, to može biti, a stvarno je dobro da se promoviše samo jedan, uh, samo jedna domena i onda iz nje se može doći do drugih pod sajtova, ali važna je samo ta jedna domena, evo toliko iz moje strane. Da, da, apsolutno se slažem s tobom da da treba jedan sajt da se promoviše taj oficijalni, a posle nek se odatle ide odatle hoće. O, sad, ako želiš, o, ovaj, možeš ono što si htio za linguistik team ovo, ovaj, da izneseš, što si pisao u pede. Ja, Izvinite, mogu samo još nešto? Izvoli Milana, izvoli. Znači, zato sam da se to odradi sve na jednom sajtu, ali neće tome ovaj, sad sam eto dobio jednu ideju, pričao sam nešto sa samom uh, oko ovih sajtova. Pošto vidim da ima dosta tih servera koji uh, su po kućama i privatnim nekim lokacijama, a, postoji opcija da, na primjer, uzmemo jedan a, veliki server, to jest ne toliko velik, nego iznajmimo na godinu dana sve sajtove prebacimo na njega, znači to je non stop onda online i samo naravno ovaj, te postojeće već domene linkujemo ka tom sajtu, znači sajtovi ostaju onakvi kakvi jesu, samo se prebacuju na drugi hosting, mislim da bi to ovaj bilo fina opcija, mogli bi da ubacimo i taj a, Balkan i ovaj, naš i nam pojma e, čiji god. Znači, posle je potrebno samo do mene kupiti ako neko hoće još neki chapter, pošto ne znam, recimo, evo, Crna Gora nema svoj i ne znam da li e, Hrvatska trenutno ima oficijalni sajt. E, super ideja, to sam ja već razmišljao i nešto sam tražio moguće, moguće rešenja. Uh, mislim da je veoma, uh, veoma dob, dobro rešenje uh, e, taj cloud, uh, taj distributed computing uh, imaju veoma, uh, mislim cijene nisu, nisu skupe i mo smo mogli to malo da, uh, da razmislimo, pošto sam ja onako već za sebe razmišljao da, da se bacim u neku uh, tu fazonu pa bismo onda mogli skupa, tako kao što je Damen rekao da delimo troškove. Da, to mi je bila ideja, znači podelimo sve troškove i svi sajtovi se nalaze na jednom mestu, znači na mestu koje je pouzdano i koje je online 24-7 bez obzira na bilo šta i to je ono što je najbitnije, a za, za sve je jednostavno jeftinije i bolje. E sad, Ako hoćete mogu da nađem, a, mogu čak i da nađem a, VPS, to je u stvari a, virtualna mašina, znači dobijemo bukvalno pristup od računaru, a mogu i a, jednostavno da nađem dobar hosting na koji, koji služi samo za sajtove, a ako se uzme VPS na njega može čak i da se digne chat server i nam pojma još par stvari. Šta mislite ostali, meni to sliči, meni to e, zvuči, e, dobra ideja. može, ajde, pošto je još uvek sastanak, idemo redom od Denisa, pa e, svi kažite svoje mišljenje. Idete e, vi, a, ja moram samo odnisati da na, par mailova ove. Ana? Ne pratim vas, ne pratim vas, radim nešto. Damjene, tebe smo čuli. A, Ivane? Ja sam za. A, Nenad isto za. Srđane? Da, naravno da sam za. U svakom slučaju podržavam 100%. Bojane? Vidi, e, koliko sam skapirao iz vaše priče, to je sasvim ok, podržavam. Neka moja ideja bila samo da bude laš, lakše što se tiče snalaženja, ne samih nas u celoj ovoj priči, već novih ljudi koji pristižu. I to je to. Hvala na informacijama. Ja sam nisam znao. Nije. Samo ti si isto za. A, statis. A, Saša. I ja sam za. Višnja. Ako me se pita, da. A, Cvetko. Da, da. Pa Pitaju se svi ovaj, e sada, a, ko želi da učestvuje, molim vas da doda svoje ime a, tamo dole negde na pedu, mogu čak i novi da otvorim, da se dogovorimo oko toga i onda bi to mogli uskoro da uradimo. Možda se naćemo neki e, žiro račun koji je najpoli, znači da ne naplaće zbog slanja eventualno u drugu državu da ne da naplaćuje, da ne uzimaju veliku proviziju i to bi bilo to. Što se mene tiče može, samo ako možeš napravi novi, pošto imam problema sa učitavanjem na Google Chrome. Da, pokret ima svoj žiro račun, imamo ga i mi, ima, imate ga i vi uh, srđane, uh, tako da to nema problema. Evo vam tu i dresa, pa se molim dodajte pa kontakt, ne znam uopšte zašto se ja ostio a sada, ali eto mogu vas ja kontaktirati ako neko drugi hoće da bude zadužen za to neka kaže slobodno. Damjane, ima si za linguistic team, čekaš već ko zna koliko. Uh, da, mislim, ja bi tu ipak uh, dao riječ tebi, uh, ti si sad u zadnje vreme jako aktivan u tom, želio bi samo da podneseš šta je bilo rečeno, gdje smo, šta se radi, tako da bi, a, tako da, da, da i ovi novi koji su ovde da malo vide da mogu učestvovati pomoć a, tako. Jesi mislio na globalni lingvistik tim ili na ovaj naš lokalni? A, mislim, mislim na oboje, prvo da se iznese taj sastanak šta, gdje jesmo i onda da se lokalno re, kaže gdje smo mi, gdje ste vi i gdje je potrebna pomoć, odnosno gdje možemo dati pomoć. Aj, ajde, krenut ću, pokušat ću biti što, što kraći, pošto stvarno ima puno o tom lingvistik timu da se priča. Realno, on je naj, najorganizovaniji tim u, u celom pokretu, pošto ima konkretno šta da radi i ovo, ima konkretne zadatke. Naravno, ta organizacija se i konstantno unapređuje, i trenutno se radi na novom web sajtu koji će biti ovaj, oformljen isključivo za Linguistic Team. Na njemu će se nalaziti svi materijali i lista ovaj, prioriteta i sve što može da se prevodi, što treba da se prevodi, ali e, važnost je za pokret ovaj, stvarno u te tehničke detalje što se tiče sajta ne bi da ulazim prvo što se ne razumem toliko drugo što je stvarno obimno i najbolje to pokazati na primjeru kad već bude gotovo ono što bi još dodao da ovo, ovaj, sarađujemo sa Dot Sabom oni su nam napravili čitav jedan pozadinski radni prostor gde možemo da pratimo o, ovaj, prilično auto, na automatizovan način ćemo moći da pratimo koordinat, mi kao koordinatori Ove, ovaj, imat ćemo spisak koji ćemo naravno moći da prosledimo svim prevodiocima. Ove, ovaj, od svog materijala, video materijala koji se nalazi na docabu u kojoj fazi prevođenja, koliko je prevedeno, u nakoliko koliko jezika, či znači, sve, sve detalje i sve će biti automatski, to su nam ustupili ljudi iz docaba koji eto sarađuju sa nama. Hurra, jej! O, dru, druga stvar, što se tiče samih lokalnih lingvistik timova, Damjan i ja smo koordinatori za ovaj, ja za srpski, on je za slovenački. Postoji blog ovaj, za Srbiju koji će vam dati link uskoro, trenutno ne mogu, ali sve, sve će biti i na samom sajtu ovom, oficijalnom, tako da će ljudi moći da se prijavljuju, da volontiraju, bit će spisak stvari koje su, raspolož, stvari koje su raspoložive za prevod i ovaj, koga da je voljen, ko ima sat vremena dnevno, od pola sata, nebitno, samo nek mi kaže, e, imam toliko i toliko dnevno, toliko i toliko ću prevesti da, da znam šta od materijala mogu da ponudim, to je prilike tako funkcioniše, ne teram mi nikog da prevodi nešto što mu se ne prevodi ili da radi bilo šta, ovo ovaj, sve volonterski. Tako da kogod je voljan, nek se obrati meni ili Damjanu, u zavisnosti e, za koji jezik prevodi. Kontaktirao sam ovaj, i hrvatskog koordinatora nije mi se javljao još od onda, nadam se da će se javiti. Imali smo ideju da ovaj, imali smo ideju da u neku ruku fuzionišemo timove, i da o, on, oni funkcionišu zajedno, a da izbacujemo tri različita prevoda za hrvatski, bosanski i srpski, pošto su praktično isti jezici, samo različiti dijalekti i mogli bi daleko lakše zajedno da radimo. O, I recimo da je to to, pošto sam sad već jako zadubio, jako otišao. da, Damjana, ako ima što da ode, izvoli. Evo, ja bih samo rekao da slovenski linguistik tim ima 12 članova, sad neki su malo aktivniši, drugi malo manje, ali radi se. Znači, prevodit ćemo taj Linus project, main site, mislim još za jedno pola mjeseca, znači radi se već proofreading za neke stvari, dok se još prevodi zadnjih 20 pitanja kod frequently asked question, onda smo mi završili sa time i pripremit ćemo se što brže e, za Zeitgeist 3, znači mi želimo taj Linus Project main site e, prevest e, prije filma koji bi došao, odnosno teksta koji bi dobili za prevest, tako da bi se onda fokusirali svi na, na, sajt, na, na sam film. Toliko iz ove strane i možemo preći dalje. Ako ima, da, ako ima neko ko pitanje, ja bih od Ivana išao dalje odnosno s e, redom svake. Hvala. Hvala. E, pa Ako ja bi se javila za prevođenje za hrvatski. E, super, ja mislim da bi vas Ivan mogao, uputite se kod Ivana pa se dogovorite s njim, dajte mu, to Milan zna, izvini Milane, izvoli. Dakle, to samo ja bih volao moći, ali što se tiče jezika, tu sam malo do... Razumem sve, ali prevođenje i ostale stvari, ovaj, baš ti pošto sam tehnički sruki. Tako da, žao mi, ali to vam ne mogu pomoći. Što se tiče drugih stvari vezanih za tehniku, to mogu, ali ovde stvarno sam tanak. Bojane, ti ćeš uskoro imat šta da radiš, izvini, uh, uskoro ćemo i tebi naći uh, jako, jako puno posla, nemoj me krivo shvatiti, ali ti, si, ti ćeš biti jedan unutra koji ćeš biti profesionalno saznanjen sa, sa, sa tom što je nama jako bitno, to je za mene free energy, a o tom ćemo drugi, drugi put pričati. Uh, ja bih samo uh, izneo da li imaš neko ikakvo pitanje uh, što se tiče nuklistik tima i samog prevođenja. Ne, nastavite dalje, ali ovaj, neću vam smetati. Ok. Može? Izvoli. E, prevođenje se radi na ovom sync in linku, to sam nova, čini se super, ali je li to to? Uh, e, mogu, e, Evo, ne raditi se na, na, dvih sajt, na, dvima, na dvima sajtovama, jedan ti je Putel sajt, to je u sklopu globalnog sajta, a te drugi je na dotsap.com, gdje se prevodi više video, ako na putu se više prevodi tekstovi knjiga, odnosno stvari koje, koje su bile napisane za sam, za sam globalni sajt i za Linux Project sajt, toliko. Hvala, probat ću vidjeti gdje ja možda mogu prevoditi tekstove. Eh, ja bi te Višnja Ivo, eh, kao sve ostale, jako molio da se javiš Ivanu, tako da Ivan eh, zna i da te može uputiti, da ti može pokazati, jer on je koordinator za Linguistic tim, kao što je pomenuo prije, mislim da je bilo dobro da je za srpski, bosanski i hrvatski jedna grupa i jako brzo se može stvari uraditi. Znači, vjerovatno je od tih koji prevode samo to da prevode, a proofreading i to brinu se koordinatori, tako da e, stvar e, lijepo utečeno e, prolazi i, i, da, i da ima neki red, i kako da to ne kažem. I jer je to jako bitno, jer se dogodilo tu kod nas da smo podvajali, znači neko koji je tri sata nešto prevodio, neki drugi radio isto i to se ne sme više dogoditi i zbog toga je stvarno dobro da, da, da, da, se, da se s tim javi koordinatoru pa da on onda iznosi šta je kako. Evo toliko. Sad bi prešli, nema na čemu, sad bi prešli na drugu stvaru, na drugu stvar to je da se dogovorimo za oficijalni hrvatski chapter. Znači danas nas ima više i tu bi bili ako ste za da se stvarno dogovorimo šta i kako u buduće za hrvatski čepter, da li mi javimo, odnosno ti Ivana koja si se sad javila da bi mogla biti e, čepter koordinata za Hrvatsku, e, da li se javi to Makotu i da negdje oficijalno e, ti to počinješ bit i da se počinje isto raditi sajt, znači da bi mogo Milan samo vam pomoć da se što pre napravi sajt, odnosno da se kontaktira te ostale ljude e, u Hrvatskoj i sazna šta oni misle. O, što se tiče samog sajta, znači, e, evo sad si spominjao njima treba sajt, ajde molim vas ko nije video, eto dole je za doniranje, ko želi da donira nek se samo upiše da možemo da vas kontaktiramo i da bi znali od prilike o koliko ljudi se e, radi da bi mogli što bolje da uzmemo, a da nas ne izađe previše. Ja bih išao redom, toliko samo Ivana, odnosno Višnja ili ti Saša, e, kod vas će morat nekako doći u kontakt s tim e, dečkima iz pokreta koji, koji već rade i, i nekako se barem saznat šta i kako, da znamo gdje smo i kako možemo nastaviti i, i to se mi zdi jako bitno da se to sredi, pa da, pa da imamo i vas a, pored nas i vi, i, i kako kažemo, mi a, pored vas, da. E, pa da, evo ja se slažem s tobom e, i htjela bi da se taj hrvatski čepter ovaj, što prije napravi, ali ne znam ništa o tome, pa stvarno bi trebala pomoć nečiju. Pošto mislim da je Ivan a, trenutno nije tu, a mi smo to radili evo upravo ovih dana, znači da bi postali oficijalni prvi korak koji vam treba je da imate oficijalni sajt koji će pratiti e, dešavanja e, sa oficijalnog globalnog sajta koji će e, biti podržan od strane globalnog pokreta, znači koji će biti odobren od strane njih i tako ćete se nalaziti na a, listi svih chaptera na njihovom sajtu. A, da bi to radili, znači evo, potrebno je rešiti ovaj hosting, treba zakupiti a, domen i treba taj sajt uraditi. Znači, ako imate nekoga, ja a, bi mogo da pomognem, a ako nemate, ne znam stvarno kada ću imati vremena da ceo sajt odradim ukoliko ne, žel, ne želite da kopirate naš e, dizajn i sve. A što se tiče a, e, stvari koje nisu vezane za sajt, treba dakle da imate koordinatora, da imate članova, bar neki broj članova, a, posle toga uskoro trebali da registrujete pokret kao a, neprofitabilnu nevladinu organizaciju, u stvari možda sada a, i treba već da se a, nisam siguran ali možda je odobrano i samo nevladina organizacija to treba da proverim a, dalje pa ne znam ovaj, ako imaš još nekih pitanja pitaj ja bi samo kasnije neću sad izneti e, što je znači te prioritete, kako, kako i šta, kad dobivaš odgovor od tih e, ostalih e, u Hrvatskoj, znači tebi bi se moglo sad malo očekivati da, da malo forsiraš na tome, da saznaš gdje, gdje jesu oni, šta oni žele, da znamo da li, da li mogu s nama surađivati, odnosno da li mi možemo, mislim, mi s njima možemo i da i, i taj oficijalni sajt i mislim da I to je, da, i onda koliko bude moguće naći ljude uh, za te sa uh, e, koordinatore, znači po svakom gradu jedan, uh, znači da, da, da bi moglo se vijest, u budućnosti vijest širiti kako treba. Eto. Da, da, pa je, ali koliko sam ja u toku, čula sam da je koordinatorica za Hrvatsku Natalija, ali ne znam, nisam se još s njom ništa čula, ja nju ni ne poznam, ali javit ću se sutra i pita da vidim ovaj, i koliko ona ima kontakta i što se do, događa uopće. Ok, a ako je to tako, onda se kontaktira nju i saznaj šta je s njima, ako je ona već koordinatorka, što se mene tiče neka bude, ali vjerovatno je bilo dobro da se to oficijalno napravi, samo zato da i oni imaju nekakav pregled, da nije da je to sve organizirano, da i oni znaju ko je u Hrvatskoj koliko ih je u Hrvatskoj i gdje u Hrvatskoj. Uh, isto važi sve ostale četvrne. Slažem se, riješit ćemo to. Super. Uh, imaš koji ikakvo pitanje ili idemo dalje? Zadnja e, tema onda. Može dalje, hvala. Znači, e, to, to što, što je zadnja tema više opušteno, ne bi sad previše išlo ovde morati se ili ne, nego da se sad e, malo opino popričamo a, e, kakvi su plani, planovi svakog od nas za narednih mjesec dana, odnosno možemo reći tjedan dana, znači da malo bukvalno vidimo ko će šta raditi, znači gdje se treba pomoć i gdje možemo nuditi pomoć. Tako da, da bi išli od redom, pa, pa, će, pa ću se ja malo ovdje zapisati, šta će ko uraditi, tako da se zna da, da možemo sledeći put vidjeti da li je bio napredak, odnosno da, da li je napredak, odnosno gdje treba pomoć, e, ako se slažete svi, toliko iz moje strane. Ja bih možda predložio da e, prekidamo e, snimak da ne bude pre, predug, pa možemo onda u sledećem snimku napraviti taj dio.